La nova aplicació té un doble objectiu, contribuir a fer visibles i més eficients els serveis de repartiment d'aliments i facilitar les donacions, sobretot per part del petit comerç. El mapa d'entitats permet fer cerques per, municipis o bé per comarques, de cada punt de recollida i distribució d'aliments se n'ofereix l'adreça i el telèfon, així com una pinzellada sobre els col·lectius que se'n beneficien. En definitiva, es tracta de posar-ho fàcil als possibles donants perquè puguin veure que amb un clic quines entitats tenen a la seva zona. La posada en marxa d'aquesta eina és un primer pas per millorar el model d'aquest servei de distribució d'aliments i poder-lo incloure més endavant en la cartera de serveis socials. Ha informat Benestar Social. És una de les primeres actuacions de la taula de distribució solidària d'aliments, en la qual hi ha representants els departaments de Benestar, Agricultura i Empresa i Ocupació, així com la Diputació de Barcelona, les entitats municipalistes, les fundacions dels bancs d'aliments, entitats socials, associacions de pagesos i el Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya. Precisament per evitar que les famílies tinguin problemes d'alimentació, el Banc d'Aliments té en marxa la campanya La fam no fa vacances, i la Creu Roja vol recollir un milió d'euros per la que ha anomenat Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil. El 54% de les persones més grans de 65 anys presenten riscos de malnutrició, segons un estudi efectuat amb 200 pacients de 10 centres d'atenció primària de Tarragona. Efecte d'una intervenció educativa sobre l'estat nutricional del pacient dependent és el títol de l'estudi que es planteja avaluar si amb la millor formació dels cuidadors es podria millorar l'estat nutricional de les persones grans. La conclusió? En el col·lectiu de més grans de 65 anys hi ha una alta prevalença de malnutrició, que se situa al voltant del 54%. Aquest percentatge, però, encara s'incrementa i pot arribar fins al 67% quan s'analitzen edats més avançades.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 Aquestes obres suposen un benefici per la ciutat i per als ciutadans, però també pot suposar un perjudici per l'activitat econòmica dels comerços, sobretot quan s'aproxima o supera l'any d'execució, com poden ser la remodelació de mercats, les obres de la LEAP o l'ampliació i construcció de noves línies de metro entre entre d'altres. El regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha declarat que és molt important impulsar iniciatives que contribueixen a dinamitzar el comerç i a la reactivació econòmica, perquè el comerç de proximitat és un sector clau per a la recuperació econòmica de Barcelona. El regidor Blasi ha remarcat que s'ha pogut comprovar que les millores a l'espai públic reverteixen positivament en l'entorn i, per tant, en els comerços. Per aquesta raó, és necessari que els ajuts estiguin destinats destinats a la promoció comercial durant les obres i just després d'aquestes. El 2013, els ajuts a, a les associacions de comerciants afectades per les zones amb obres de llarga durada ha estat de 260.000 euros. Aquest pressupost va destinat a accions i activitats que dinamitzen el comerç i permeten guanyar amb visibilitat durant el període que dura l'obra i fins a sis mesos després de la seva finalització. De l'import total dels ajuts, la part corresponent específicament a l'enllumenat nadalenc és de 140.000 euros, és a dir, la meitat del pressupost presentat per les associacions de comerciants. Moltes accions de dinamització es fan durant el Nadal, atès que és la temporada amb més activitat comercial de l'any i l'escollida pels comerciants per dur a terme accions al carrer. Algunes de les mesures de promoció i dinamització del comerç que s'han realitzat amb col·laboració del sector del comerç són Edició de fulletons informatius, tríptics, revistes promocionals de les zones afectades, panells informatius, disseny de torretes informatives per comunicar la presència de negocis afectats per les obres, informació orientativa de les obres a les tanques, disseny de les campanyes comercials, activitats lúdico-culturals, enllumenat a nadalenc, explicació detallada dels protocols d'actuació en cas d'avaries, cercar de zones alternatives a l'espai públic per obrir els establiments afectats al barri, suport a les entitats del món del comerç i els serveis que presten fomentant l'associacionisme. Les associacions comercials a Sant Andreu que han rebut els ajuts municipals durant l'any 2013 són, en primer lloc, l'Associació de Comerciants de la Trinitat Vella, també l'Associació de Comerciants Sagrera Activa i, per últim, l'Associació de Comerciants del Bon Pastor. Per tal de donar aquest suport, es va contactar amb els tècnics referents del comerç i els consellers municipals de cada districte per valorar la situació del comerç en la zona i, posteriorment, amb les associacions de comerciants per tal de que aportessin la seva proposta. Els sol·licitants i beneficiaris d'aquests tipus d'ajuts són les associacions de comerciants i els eixos comercials de les zones on hi ha les obres de llarga durada. Quan hi ha casos de comerços afectats per les obres i que no estan associats, es promouen totes les mesures perquè els comerços s'associin i es puguin beneficiar dels ajuts. L'Ajuntament de Barcelona recull en el Pla d'Impuls i Suport als Comerç totes les polítiques municipals dirigides als professionals del món del comerç amb l'objectiu d'impulsar el model del comerç de la ciutat i ajudar al sector en uns moments difícils de crisi econòmica. Tant la mesura de suport als comerços afectats per les obres de llarga durada com la del foment de l'associacionisme hi estan recollides. Blasi ha destacat que hem de defensar aquest model de comerç propi, un comerç de proximitat, professional, amb diversitat d'oferta comercial, plural, dinàmic, i innovador. És un comerç que fomenta la riquesa, la creació de llocs de treball i la cohesió social, i com l'Ajuntament, cal reformar el compromís amb el comerç de proximitat i la seva vinculació als districtes, ha afegit el regidor Blasi. És en aquest sentit doncs, que aquest cap de setmana s'han realitzat eh, doncs, diferents Mm, fires de comerç al carrer, com per, les, com per exemple les de Sant Andreu i les de la Trinitat Vella. Ara parlem del Consell Extraordinari de Barri de Sant Andreu. Avui dimarts, al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, 111 a les 7 de la tarda, es farà un Consell de Barri Extraordinari del barri de Sant Andreu. Doncs l'ordre del dia per a aquest Consell Extraordinari de Barri és el següent. Proposta de remodelació dels carrers Borriana, Sagarra, plaça Marià Brosa i carrer Matagalls i també la presentació del nou cap de casernes. Uh, últim punt abans de tancar aquest primer repàs de notícies, comencem parlant del procés de matriculació a les escoles bressol municipals de Barcelona per al curs 2014-2015. El llistat dels infants admesos de manera definitiva s'ha fet públic avui i la matrícula la podran fer les famílies a partir de demà i fins al dia 17 de juny, amb dos inclosos. El regidor d'Educació i Universitat, Gerard Ardanull, ha indicat que des de l'inici del mandat l'objectiu de l'equip de govern és oferir més places públiques de 0 a 3 anys a les famílies de la ciutat i millorar i augmentar també l'atenció i els serveis que oferim des de totes i cadascuna de les escoles bressols municipals de la ciutat. Els impresos de preinscripció es podran recollir a les escoles bressols municipals, oficines d'atenció ciutadana municipals, punt d'atenció ciutadana de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i també a l'oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona. La sol·licitud s'haurà de presentar amb la documentació corresponent, a l'escola bressol o a la llar d'infants demanada en primer lloc tot i que també es podrà registrar dins del termini previst a les oficines d'atenció ciutadana municipals o a l'oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona. Només es podrà presentar una única sol·licitud. Les famílies podran preinscriure els seus fills o filles que, com a mínim, tinguin 16 setmanes d'edat al dia de l'inici del curs, que serà el 15 de setembre. Per a més informació sobre el període de preinscripció i matrícula, l'Ajuntament de Barcelona ofereix a les famílies les pàgines web www.bcn.cat barra Barcelona Bressol amb dues S's i www.bcn.cat barra educació.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 Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament i per parlar-vos del que es va realitzar fins ahir, perquè ahir tots els veïns i veïnes del barri de la Trinitat Vella estaven cridats a participar en els últims actes de la Festa Major del barri de la Trinitat Vella i precisament doncs, tenim amb nosaltres el president de la Comissió de Festes de la Trinitat Vella, el senyor Manuel Rodríguez. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Pues ahora, eh, ahora relaja. <laughs> sí, esperemos que sí, porque después de tantos días sí. de actividades, ahora es momento de ya descansa, descansar, un poco, ¿no? De relajarnos un poquitín, pero no podemos relajarnos mucho porque la castañera la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, como sí, quien faltan dos. <laughs> bueno, cuando, cuando volvamos de las vacaciones de, verano ya estamos aquí, sí, sí. Bueno, pues eh, em, dinos cómo ha ido estas fiestas, cómo podemos, qué, balance podemos hacer de estas fiestas que se han realizado. Como comisión de fiestas, yo las valoro muy, muy, muy positivamente. en, en participación de los vecinos, la plaza, todos los actos que hemos hecho ahí han estado que no cabía ni un alfiler. Y le doy las gracias a los vecinos por acudir a todos los actos que hemos hecho. Eh, tanto eh, lo único que nos ha empañado un poquitín fue la, eh, el, día, del pregón mm. y luego que tuvimos que suspender unas sevillanas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, al final se ha solucionado todo y todos contentos y todo bien. Al final las sevillanas se pudieron trasladar ayer. Efectivamente. Y ahora pues ya podemos hacer un buen balance de, cómo ha ido. Yo creo que el balance ha sido muy, muy, muy positivo y muy satisfecho de la, Comisión de Fiestas de cómo ha ido todo, de verdad pues también hemos de decir que las, sin, las entidades, sin los vecinos que, que, colaboran cada año, pues evidentemente no se podría realizar toda esta gran fiesta que se realiza cada año. Eso es evidente. Si las entidades, los comerciantes, los vecinos, todos juntos hacemos un bloque, la verdad, las fiestas no, se, no serían lo que son. Digo, porque la verdad, las, entidades se han volcado, en los comerciantes lo mismo, todo el mundo pues quiere, quiere que la fiesta sea la fiesta al barrio. Por mucho que tengamos que, que se está pasando mal, evidentemente que está pasando mal, pero por lo menos hemos tenido una semana de alegría, que es lo más importante que tenemos. Y también tenemos que decir que los comerciantes han puesto de, su parte porque el sábado hicieron lo de la fila del comercio al carrer Evidentemente, ellos siempre eh, tienen un día en la fiesta para los comercios, eh, comercial al carré y entonces nosotros le estamos muy agradecidos sobre eso. Digo, porque claro, tienen su, luego su fiesta, de, me parece que es en octubre, si mal no recuerdo, pero en la fiesta mayor siempre tienen un día para la, para la fiesta, para los vecinos del barrio. ¿Y qué es lo que tendríamos que valorar más en estas fiestas que, que acaban, bueno, que acabaron ayer. Es que me lo ponen muy difícil, ¿eh? <laughs> me lo ponen muy difícil. Yo valorar más es que mm, mm. todo, todos los actos que se han hecho, la verdad, desde el Tú que vales, eh, las mm. sevillanas, eh, todos los actos que se han hecho, yo para mí han sido todos muy positivos. Quizá, quizá, el que más gente ha llevado a la plaza ha sido el Tú sí que vales. Ah. Pero yo, la verdad, no puedo decir ni este el mejor ni peor, porque cuál ha sido el mejor, cuál ha sido el peor, es imposible decirlo. Porque ha habido mucha gente, tanto en sevillanas como en, los, en todo, en todo. En los fuegos, en los fuegos artificiales, lo mismo estaba la, la esplanada del metro, estaba a reventar. Entonces, claro, es muy complicado la, la, pregunta que tú me haces, ¿eh? muy complicada. Lo que sí que tenemos que decir es que el barrio de la Trinidad Bella eh, cada vez va a más y cada, vez pues mm, tenemos un barrio que participa y colabora en todo lo que se hace. Yo estoy muy orgulloso de vivir en este barrio, por mucha gente que diga, es que este barrio es esto, este barrio es otro, digo, yo no, yo llevo 50, 50 y algo de años aquí en este barrio y me encuentro muy orgulloso de, pertenecer a este barrio y de hacer cosas para el barrio y de hacer cosas para la gente eh, que, se lo merece en este barrio. Hay gente que no se lo merece, pero también se le hace para esa gente. Entonces, la verdad, digo, nosotros como comisión de fiesta, la verdad, no, no escatimamos ningún esfuerzo para que los vecinos en estas dos fines de semana que hemos tenido, incluso entre semana también, pues que disfruten de, las fiestas del barrio y que se quiten las penas por lo menos en 8 o 10 días tenemos que estar orgullosos de pertenecer al barrio de la Trinidad Bella. Yo, por supuesto, yo no, lo dudo, yo siempre lo he dicho, digo, que yo estoy muy orgulloso de, estar, de pertenecer al barrio de la Trinidad cuando me han hecho falta, eh, que los he pasado mal en su momento, eh, he tenido a los vecinos del barrio, a los amigos, y con ellos me han hecho salir adelante. Porque tanto como mi señora como yo hemos tenido hace seis años y pico, siete años, eh, muy difíciles, un año muy difícil, y gracias a los vecinos del barrio y gracias a, los amigos supieron estar a mi lado y por eso hemos salido para adelante. Don Ranges, y vols alguna pregunta, a mí me gustaría saber a los talleres que, talleres que se han hecho aquí en, durante la fiesta mayor y todo eso. Eh, son talleres también abiertos a estas personas que quizá necesitan hacer un sobreesfuerzo en su comportamiento para poder estar al nivel de, de, bueno, de las personas que le han ayudado a usted, a su mujer, para poder crear más vínculo y más, barrio. Pues todos estos talleres, gracias, eh, gracias al Spivia Barcino, todo esto lo, está aglutinando todo ahí. Ahí se están haciendo talleres muy importantes, que hay mucha gente del barrio que no lo sabe. Y todas estas terapias que se están dando, de que la gente que se... Allí están aglutinando mucha gente, mucha gente de todos estos talleres. Sí, porque el de Barcino hace apenas un año que funciona, pero mm. está funcionando bastante bien. Muy bien no bastante bien, está funcionando muy bien a nivel de juventud, está recogiendo mucha juventud que de alguna manera estaban por ahí, por las calles, eh, divagando, que no sé dónde voy, no sé dónde estoy, y la verdad, pues está recogiendo toda esta gente que la verdad que están haciendo una labor extraordinaria. Y también la biblioteca, que también hace poco que funciona, pero que también está... está... Em, <clears throat> haciendo una labor muy importante también. Tanto la directora como toda, la gente, todo el grupo que tienen ahí, están haciendo una labor muy importante. Pues si quieres añadir algo más antes de que cerremos. Pues yo agradecer a la radio por estar aquí, por llamarme y agradecer a todos los vecinos, entidades del barrio que nos han apoyado, que nos están apoyando y la verdad, que no decaigamos ni ellos ni nosotros para poder seguir en pequeñas cosas. Primero la castañada, que es poca cosa, pero ya luego viene lo demás y que estemos todos juntos y darle un, fuerte agradecimiento a todas estas entidades y, particulares y sobre todo gente que no se ve, pero está ahí. Y sobre todo a una persona es Ángel Sevilla, que eso está en todos los sitios, en todos los momentos y que no sabemos, ya digo, yo se lo he dicho y lo mantengo, que no sabemos cómo agradecer la labor que hace, porque hace una labor extraordinaria. Gracias, Sevilla. Pues nosotros lo que hacemos es dar las gracias a toda la comisión de fiestas por haber colaborado y por haber organizado estos días, que sin, sin ellos, pues evidentemente la gente de la Trinidad Bella pues tendría un poco complicado el poder disfrutar de su barrio, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros. ¿eh? Mm, pues Manuel, Rodríguez, muchísimas gracias por acercarte hoy aquí a la radio y hacernos este balance de, cómo han ido estas fiestas, que hemos, tenemos que decir, cosa importante, que empezaron el día 30 de mayo y que no, no pararon hasta ayer, con lo cual eso quiere decir que son unos días en que ha habido mucho movimiento por parte de la Comisión de Fiestas, de los vecinos, de las entidades, y que gracias a ellos, pues otro año podremos continuar celebrando estas fiestas. Que nos den fuerzas y nada más, es ¿eh? lo que nos hace falta. Y lo que nos decías ahora, que la gente ya puede ir preparándose para las, para las Castañada, ¿no? Hombre, claro, está aquí a la vuelta de la esquina. Eso ya lo mm. estamos, ya lo estamos eh, teniendo en mente. Pensando a ver claro, qué es lo que se puede hacer. Evidentemente. Muy bien. Pues Manuel, muchísimas gracias y esperemos pues contar contigo en otra, en otros días que mm, puedas colaborar aquí.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 Uh -huh. eh, me parece que en total fueron 14 están. 14 establecimientos, sí, que salieron. Sí. Y, mm, y, entonces, pues también estuvieron por primera vez, salieron tres bares del barrio, la primera vez que salen bares y la verdad que estuvo muy bien. Hicieron sus tapitas ahí en la plaza y le pusieron a un euro y muy bien, ¿eh? y, pues, contentos. Y después tenemos que hablar de una asamblea que se hizo el jueves, ¿no? Una asamblea que se hizo en el centro cívico y esto era para acabar de hacer las obras esta del muro de Mercadona. El pasaje turné, ¿no? ¿Era? Eh, exacto, sí. Ah. Entonces, pues, sabéis que mm, hay una persona que tiene allí un local y no, no está de acuerdo con aunque se haga se haga esto allí entonces pues está en un juzgado y habrá que resolver a ver qué es lo que resolverá sí y pero empiezan las obras ya ahora este mes empiezan las obras y ese trocito donde está su su local, digamos, eso lo dejarán como está, pero todo lo demás lo arreglarán. Y como está, ya, ya te digo, en manos del juzgado, el juez no, no creo, no creo que que cuando acaben los ahorros supongo que ya darán el veredicto y, continuará con ese trocito del local de este señor. Después también tenemos que decir que ha habido, ah, se ha hablado con el regidor Raymond Blasi hace pocos días, ¿no? Sí, tuve una reunión con Raymond, mañana tenemos otra a las seis... y la reunión del Raymond Blasi es para... Eh, Digamos que como ahora hay sobre el centro cívico, la, este, la, La, biblioteca, el centro cívico y lo de abajo, el pan integral, para que unifiquen entre todas, pues no repitan unas cosas en el mismo sitio, en otro sitio no hacen nada, y entonces pues queremos que, que se unan y que unas cosas se hagan en el centro cívico, otras cosas se hagan abajo, otras cosas en la biblioteca y... Pero no obstante tenemos otras reuniones con respecto a esto en... previstas para, terminar de hablar todo esto. De acuerdo. Pues lo que sí que tenemos que decir es que estamos muy contentos de que cómo funcionó la fila del comercio al carrer. Sí, es verdad, sí. Ha ah, faltado por eso bueno. el próximo año a ver si nos invitáis. Vale. <laughs> <laughs> Venga, Manoli, pues muchas gracias. Adiós, buenos días. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Uh, doncs ja ara, ara mateix mm, el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música perquè d'aquí una estona el que volem fer és obrir àrea de servei i ho farem a través de l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra i en concret amb el mosso Nacho Iglesias.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 Molt bon dia, com estàs? Bon dia, com esteu? <laughs> doncs avui tenim un tema que és un formulari de sospita de maltractaments. Explica'ns com, com va això. Sí, és un formulari que, bueno, quan la patrulla arriba al, al lloc de l'incident, uh -huh. per mm-hmm. exemple, doncs, si hi ha una persona gran, el que s'intenta és informar els diferents actors perquè comenci a funcionar la xarxa, ja sigui serveis socials, fiscalia, mm-hmm. Mossos, etc. i sobretot el grup d'atenció a la víctima, que és qui comença totes les, uh mm-hmm. -huh. tot aquest moviment. Uh -huh. Uh -huh. Llavors hi ha una sèrie d'indicadors i els Mossos o la Mossa doncs, ha de fer la seva valoració i a partir d'aquí doncs, ja es començaria a activar tot. Uh mhm. -huh. Per exemple, els indicadors que en tenim són diversos, eh, antecedents de violència, este coneixement que s'hagin produït incidents anteriors en el mateix domicili, uh mhm. -huh. sí, potser ha passat alguna altra vegada i s'ha de començar a pensar que alguna cosa passa. Mm. Consten antecedents policials relacionats en l'àmbit de violència de gènere o violència domèstica de les persones implicades. Uh mm-hmm. -huh. Clar, també ens ajudaria el, potser el més important és que a eh, la gent que hagi patit aquest mm, tipus de, de maltractaments o, o que es tingui sospita de que hagi mal, ha tingut aquest eh, uh, maltractaments, doncs que s'acosti a l'oficina dels Mossos d'Esquadra. No? Correcte, o simplement trucant al 112, que és el telèfon d'emergències, s'adreçarà una patrulla uh mhm. -huh. i bueno, s'activarà tot el mecanisme. Uh mhm. -huh. Això és important, Clar. que la gent no es quedi parada, sinó que actuï sobre aquest tema per tal de poder-lo resoldre. No? Clar, o si alguna persona té sospites de que algun veí o veïna doncs, pot estar patint aquesta situació, que no ho dubti. Uh -huh. Necessitem la informació per poder ajudar-la. Uh -huh. Molt bé. Uh -huh. Doncs explica'ns què més... Doncs a... també quan entren, per exemple, la patrulla dins del, del pis o de l'habitatge, de l'entorn, eh, s'intenta observar els danys, si hi ha desordre, objectes o vidres trencats, uh -huh. això són sim, símbols de violència, de habitatge amb poca higiene, uh -huh. barreres arquitectòniques, que no tingui ascensor, dificultats en l'espai... Uh -huh. La víctima està aïllada de la resta de persones amb qui conviu, potser tenen el iaio o la iaia ficat en una habitació i ens diu que no surt d'allà en tot el dia. -huh. Convivència amb un elevat nombre d'animals domèstics en condicions insalubres, tipus gats, gossos... Uh -huh. Perquè suposo que ja deuen haver-hi diferències entre els tipus de, de, de denúncies que es realitzen eh, respecte a aquesta, no? O sigui, hi ha diferències entre una manera d'actuar i una altra. Clar, això és més que res per, per protecció a la gent gran. Uh mhm. -huh. O sigui, Exacte. si, si està amb una persona que la cuida o simplement està sola uh mhm. -huh. i necessita ajuda, doncs que els serveis socials es puguin posar en marxa. Exacte. I uh mhm. -huh. si amb qui conviu doncs, eh, està fent una violència domèstica vers aquesta persona gran, uh -huh. doncs poder prendre mesures contra ella. Uh -huh. Evidentment. Uh mm. -huh. Doncs aspectes d'actitud de la presumpta persona agressora, si es mostra col·laboradora amb la víctima o amb la resta de persones de l'entorn, mm. o no la deixa pel rap, per exemple, que li mm. diu, no, no, tu calla que ja explicaré jo, doncs clar, això s'ha de tenir en compte també. Mm. Si es mostra nerviosa o ansiosa, l'actitud de menys preu vers la víctima, mm-hmm. si és desafiant vers la policia, Clar, tot això ens fa, ens fa que saltin les alarmes. Mm. Extremadament dòcil, actitud cooperant, tot això nosaltres ho hem de fer reflectir i s'elabora un informe després. Es fa una valoració de com... Correcte. Mhm. Mhm. A l'actitud de la víctima doncs, podem veure si té una actitud de tancament o rebuig, uh mhm. -huh. si està trista, si plora, si té por, ansietat, desorientació, explicacions contradictòries, negació dels fets o fins i tot moltes vegades un sentiment de culpabilitat i resignació. Bueno, com que som gran, com que vaig treballar tant durant la meva vida i no he pogut fer cas al meu fill, doncs ara el meu fill, doncs no vol saber res de mi, <tsk> això es dona. Uh -huh. Uh -huh. Suposo que deu ser un dels casos que teniu més en compte a l'hora d'actuar, no? Clar, moltes vegades la gent gran està amb els fills clar. o les, les nores, llavors uh mm. -huh. s'ha de tenir molt en compte quina és la seva situació. Uh mm-hmm. -huh. Molt bé. Alteracions cognitives, no contesta preguntes senzilles com el nom i cognoms, edat, edat data de naixement, l'adreça, dia i hora, uh mhm. -huh. què ha fet aquest matí, què ha esmorzat... Uh mhm. -huh. Clar, potser hem d'activar també alguna residència per a aquesta persona. Uh -huh. Uh -huh. I, bueno, per últim ja el que es fa és mirar l'aspecte físic de, de la víctima, si s'observen lesions físiques, Uh, ja siguin ferides, laceracions, cremades, hematomes, marques de contenció i molt important la manca, la manca d'higiene i cura personal, deshidratació, desnutrició. Uh -huh. bueno, com veieu, és un formulari que és molt complet uh -huh. i que pot donar molta informació a l'hora de, de sí. poder ajudar i d'arribar a la gent gran que, que ho necessita. Eh, sobretot estem parlant de gent gran. No? Sí, sí, és un formulari sospita de maltractaments a gent gran, el uh -huh. que mm. parlem ara. Si hi ha indicis de que és una persona maltra, una, una senyora maltractada, per exemple, per la seva parella, doncs s'activen d'altres mecanismes. Clar. Uh mhm. -huh. Doncs, Angie, si vols fer alguna pregunta al respecte. Jo tenia un dubte. O sigui, hi ha una persona, per exemple, que no és que estigui maltractada, uh mhm. -huh. però per manca de recursos sí. no se li pot donar, no se li pot atendre eh, doncs en mesura d'higiene, en mesura d'estar de, parella perquè s'ha d'anar a treballar. Hi ha alguna manera també de que els Nos, Mossos puguin... Nosaltres fem informes a serveis socials. Nosaltres arribem, veiem que la persona no està en les condicions higiènico-sanitàries adequades i sempre es fa un informe al jutjat i deriva a serveis socials. Llavors, per exemple, una persona que per manca de recursos o, o per manca de, de coneixement no pugui atendre a aquesta persona gran, pot adreçar-se als Mossos d'Esquadra? Serveis socials. Directament als serveis socials. És més senzill. Uh mhm. -huh. Clar, perquè nosaltres eh, farem un informe al jutjat i el jutjat a serveis socials. Anem directes. Uh -huh. I la, aquesta persona gran podria estar atesa? Clar, hi ha uns serveis que es podria acollir. Vale. Ho dic perquè amb, tants, amb tantes retallades i amb tantes... Que arribi tard, arribi d'hora o arribi d'una manera o una altra, ja no ho sé. Mm -hmm. Però que serveis socials ho sabria, intentaria posar mitjans, segur. D'acord. Molt bé, doncs Nacho Iglesias, de l'Oficina de Relació amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que sigui tinguda en compte per totes aquelles persones doncs, que hagin, es trobin en aquests, o en aquest casos. No? que el primer que, fa, que han de fer és anar als Mossos d'Esquadra si tenen alguna mena de sospita, sospita de maltractament. Correcte. D'acord. Gràcies. Molt bé, doncs donem les gràcies al Nacho Iglesias i el que fem ara mateix és anar-nos ja a conèixer doncs, eh, això, quina música ens té preparada per avui el, el Francisco Miguel. Mm Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs com podeu comprovar, avui estem dedicant tot el programa d'avui a parlar del barri de la Trinitat Vella i precisament doncs, el que fem ara mateix és anar cap a l'escola Bresol al tren, on tenim a la seva directora, l'Anna, que ens pot parlar doncs, de com es fa, com, com, com han de fer aquesta, aquest procés de matriculació a les escoles Bressol d'aquí de, dels nostres barris. Doncs Anna, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs el llistat dels infants admesos de manera definitiva s'ha fet públic avui, oi? Sí, avui mateix, sí, sí. I què és el que... Bueno, hi ha famílies que han rebut un missatge, hi ha algunes famílies que encara no l'han rebut, i llavors és on els fa constar l'escola que han escollit de primera opció, si els uh -huh. hi ha tocat, o bé és una de la segona opció. Uh mhm. -huh. Perquè la matrícula la podran començar a fer a partir de demà, o sigui? Sí, a partir de demà fins al 17 de juny. Uh mhm. -huh. O sigui que aquella gent que tingui doncs, eh, nens en edat de 0 als 3 anys doncs, que sàpiguen que ten, tenen la possibilitat de poder inscriure's a les escoles Bressol d'aquí del nostre barri, que en, en aquest cas és el tren, oi? Sí, sí, sí. Uh mhm. -huh. Doncs eh, sí, també hem de dir que eh, des de l'inici de L'objectiu de, de l'equip de govern de l'Ajuntament és facilitar el més aviat possible aquesta matriculació. Sí, sí. De fet, l'únic que han de portar és el carnet de vacunes i la seva uh mm. -huh. fotocòpia i en el cas de demanar una beca doncs uh mm. -huh. hauran de signar un paper o bé portar, portar la declaració d'Hisenda. Ah, o sigui que el poden portar directament aquí a l'escola Bressol, no? Sí, sí, sí. Que vosaltres us encarregueu de fer les, les gestions. Sí, ho fem nosaltres directament. Uh mhm. -huh. El que sí que tenim, hem de tenir en compte és que només es podrà presentar una única sol·licitud de matriculació a cada escola. Sí, sí, només que... una, que és la que han escollit o la que els ha tocat en aquest cas. Uh mhm. -huh. I han de venir fins al 17 de juny, perquè si no queda automàticament anul·lat. Uh mhm. -huh. També hem de dir que tenen doncs, eh, unes, 16, unes 16 setmanes de data el, el dia de l'inici de curs, que serà el dia 15 de setembre, no? Sí, el dia 15, sí, sí. Uh mhm. -huh. Doncs la nostra companya Angie, si té alguna pregunta a fer... Jo volia fer una pregunta que em van fer l'altre dia. Sí. I, I és a partir de quina edat s'ha d'escolaritzar un nen? Mira, l'edat que nosaltres és a partir dels 4 mesos. Uh mhm. -huh. Dels 4 mesos fins als 3 anys tenim nosaltres. Però no és, una, no és escolaritat obligatòria, eh? I mhm. l'obligatòria com, començaria el P3. Uh -huh. Moltes gràcies. D'acord. Molt bé, doncs esperem que demà tingueu gran, més gran <laughs> matriculació de les famílies, no? que les famílies doncs, eh, s'acostin doncs, a l'escola Bressol al tren i que de demanin aquesta sol·licitud o aquest ajut per part vostra. Uh mhm. -huh. Així mm. esperem també. D'acord. Molt bé, doncs Anna, eh, esperem demà que es matriculi la gent i després en tot cas ja continuarem parlant d'aquest tema perquè val la pena que sapiguem doncs, quan, quines són les diferents etapes en què, en què s'ha de seguir una família a l'hora de matricular els seus fills, no? Sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé. Doncs si vols afegir alguna cosa més? No, això és tot. Els esperem aquí, que se'n recordin que és sobretot de l'11 al 17 de juny -huh. Mm-hmm. i, i ja està. I que qualsevol dubte que poden venir a l'escola a preguntar. Molt bé. D'acord, doncs ara ens retrobem en un altre moment. Molt bé, que vagi molt bé. Que vagi dia. molt bé. Vinga, bon dia. D'acord, doncs el que fem ara mateix ja és anar-nos a conèixer quina és la nostra habitual agenda per al dia d'avui. I comencem parlant del concurs de cartells de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar 2014. Cartell guanyador, premi únic de 100 euros. La presentació de la vostra proposta es podrà fer a partir d'avui i fins al 25 de juliol. Lloc de presentació, al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, Can Galta Cremat. Carrer Arquímedes 30, de dimarts a divendres de 6 a 9 de la tarda. Molt bé, eh, doncs us comenteu una mica com estan les bases, perquè la participació és oberta tant a professionals com a artistes novells i aficionats. Els, els participants han de fer arribar de forma individual o col·lectiva un disseny original inèdit el tema del cartell és lliure dins la finalitat d'anunciar la Festa Major de Sant Andreu, que es proposa com a tema al Mercat de Sant Andreu, tot i així s'acceptarà qualsevol tema relacionat amb la Festa Major de Sant Andreu. El format dels cartells serà de 21 cm d'ample per 42 cm d'alt i en una segona versió, en format DIN A4, s'ha de presentar en un suport rígid. Les imatges que puguin incorporar les propostes i el cartell final han de, han de, de ser en format d'alta qualitat, 300 ppp. L'autor ha de tenir present que s'hauran de fer adaptacions a diferents formats amb finalitats publicitàries. S'ha de deixar un espai sense text ni contingut d'un 2,5 centímetres al peu de pàgina. Doncs ja sabeu, a partir d'avui ja podeu fer arribar els vostres originals, que tindreu la possibilitat d'emportar-vos de, uh, uns 100 euros si guanyeu aquesta, aquest, quartell, aquest cartell que presenteu. Mm, cal incloure la frase Festa Major de Sant Andreu de Palomar, la festa amb tres interrogants a Sant Andreu amb tres exclamacions del 28 de novembre al 8 de desembre del 2014. És a dir, que aquestes dates són les en les que es realitzarà la Festa Major de Sant Andreu. Els cartells es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió a quatre colors. No s'admetran eh, tintes metalitzades o fluorescents ni relleus i volums enganxats. Els colors dels cartells han de ser vius i d'acord amb la finalitat d'aquesta, és a dir, la festa major. L'organització farà servir el cartell guanyador per a promocionar la Festa Major de Sant Andreu de Palomar, sobre qualsevol format. L'organització es reservarà els drets de reproducció del cartell guanyador, que seran cedits en exclusiva pel seu autor. El guanyador es compromet a fer les adaptacions necessàries pels diferents suports de comunicació. El treball guanyador passarà a ser propietat de la Comissió de Festes de Sant Andreu. La, la persona guanyadora cedirà en exclusiva a l'entitat els drets de propietat intel·lectual del cartell sense límit territorial ni temporal i perquè puguin modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta guanyadora, inclosa la transformació per qualsevol mitjà i suport i la posada a disposició per mitjà de la xarxa internet. El jurat serà l'únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència i estarà format per professionals del disseny gràfic i per membres de l'organització, els quals no podran presentar-se al concurs. Doncs ja ho sabeu, a partir d'avui ja podeu eh, presentar el vostre concurs de Festa Major Sant Andreu de Paloma 2014. El jurat es reserva la potestat si és necessari de seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs. El termini de presentació d'originals és del 10 de juny al 25 de juliol, és a dir, a partir d'avui, centre, al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, Can Galta Cremat, al carrer Arquimades número 30. De dimarts a divendres, de 6 de la tarda a 9 de la nit. Les obres es lliuraran en un sobre tancat identificant el remitent amb un pseudònim, que també s'haurà de constar en l'anvers de l'original. L'anterior d'aquest sobre Ah, perdó, a l'interior d'aquest sobre, juntament amb la proposta, hi figurarà un altre sobre tancat, també identificat amb el mateix pseudònim, amb un document on s'hauran de fer constar nom i cognoms de l'autor, adreça, telèfons de contacte i adreça electrònica. El veredicte del concurs es farà públic el dia 1 d'agost, divendres. Les obres no premiades estaran a disposició dels seus autors de l'1 al 15 de setembre. L'entitat no es fa responsable dels cartells no retirats en aquest termini i en podrà fer l'ús que estimi convenient. El jurat podrà declarar el premi zero en el cas d'entendre que el nivell i la qualitat de les obres presentades no sigui suficient o que no siguin representatives de l'objecte d'aquestes bases. El jurat tindrà potestat per resoldre qualsevol imprevist no contemplat en les bases. La participació en aquest concurs implica la plena conformitat i acceptació de les bases. Més coses. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barreros ofereix una exposició sobre veïnes ciutadanes. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 us ofereix, a partir d'avui i fins al 12 de juliol, una exposició sobre veïnes ciutadanes. Doncs us expliquem una mica de què va. A Catalunya, els moviments veïnals de la dècada dels 70 van ser molt destacats. La participació de les dones en aquests moviments va ser molt rellevant i alhora decisiva. En aquesta exposició es destaquen 12 dones que van liderar alguns d'aquests moviments i són i que són o han estat veïnes de Terrassa, l'Hospitalet, Manresa, Sabadell, Cornellà, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet. A càrrec de l'Institut Català de la Dona, lloc, diferents espais de la Biblioteca Trinitat Vella, Josep Barbero. Exacte. Una parada de llibres a Sant Andreu recapta fons per projectes solidaris. El Mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres a un euro.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 En aquesta parada del Mercat de Sant Andreu no es ven fruita i verdura, aquí es poden comprar llibres per un euro. Els diners que es recullen ajuden a, a finançar els projectes solidaris de la parròquia de Sant Pacià. Novel·les, literatura infantil, guies de viatge... Aquests són els llibres i donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen a un euro, una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques. Tornem ara cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero perquè els tallers Aprenem arriben doncs, en aquests moments. Els tallers d'intercanvi lingüístic Aprenem arriben a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Participar-hi és gratuït i les inscripcions són obertes. Apliquen una metodologia innovadora, aprenent, llegint i parlant en grups reduïts de conversa afavoreixen l'ús social del català alhora que s'aprenen altres llengües, potencien les relacions intergeneracionals, interculturals, promouen la participació ciutadana i la cohesió social. Qui aprèn també ensenya. Tothom dona i tothom rep. Utilitzen materials d'aprenentatge de llengües llibres gratuïts disponibles a les biblioteques i d'altres materials recollits a la web d'Aprenem, www.aprenem.blog.cat. Els tallers Aprenem es realitzen a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer de Galícia número 16, i hi haurà un grup de matins i un grup de tardes, així que doncs ja podeu acostar-vos a la biblioteca que en qualsevol hora podreu trobar el vostre raconet. No ens movem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè us ofereix el Clar. La Biblioteca de la Trinitat Vella Josep Barbero, al carrer Galícia número 16, us ofereix aquests dies el GLA, Grup de Lectura Activa. Es tracta de promoure la reflexió, el debat, l'activisme a través de la lectura, el grup de lectura activa obre la biblioteca els moviments socials per mm, compartir experiències, coneixements, idees i diferents maneres de treballar. Es parteix de la idea de club de lectura, ja que funciona a les biblioteques, un grup de persones que es troben un cop al mes per comentar un document llegit prèviament. En el GLA, els moviments socials conduiran les sessions del grup de lectura i cada col·lectiu proposarà un document per comentar. Aquest pot ser un llibre, un article de revista o un DVD documental que es posarà en comú entre els participants. Doncs cal inscripció prèvia i no t'ho pots perdre, encara queden places. Ara parlem d'obres, perquè s'estan realitzant millores al clavegaram del carrer de Mosèn Quintí i Mallofré. A partir de dijous i fins a l'11 de juliol es duran a terme les obres de manteniment de la xarxa local de clavegaram al carrer Quintí Mallofré, en el tram comprès entre el carrer Virgili i el carrer Segre. Per aquest motiu, aquest tram es veurà afectat per un tall de trànsit de dilluns a divendres de 7 del matí a 2 del migdia i els vehicles es desviaran per la Rambla 11 de setembre i els carrers de Santa Coloma, Paramanyanet i Josep Sol de Vila. Així mateix, l'àrea d'aparcament quedarà anul·lada de manera parcial. Més coses a comentar-vos, ens acostem ara als diferents espais culturals de Sant Andreu que us ofereixen aquests dies el calidoscopi cultural. Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Exposició Enredant la Troca, fins al 4 de juliol, el preu és gratuït i l'exposició rememora la societat del segle XVIII, una societat comercial, dinàmica i amb una gran riquesa cultural. Organitza el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Ara ens acostem al centre cívic de la Sagrera a la Barraca perquè hi trobareu tallers familiars. Construïu un drac. Això es realitzarà aquest divendres de dos quarts de sis a dos quarts de set de la tarda. El preu és totalment gratuït, però cal inscriure-s'hi prèviament. Feu un drac titella. Porteu una caixa de cartró d'ous buida de les que són de cartró per dalt i per sota. Inscripcions centre cívic de la Sagrera dins l'horari d'obertura al públic del centre cívic. Els, tall els tallers són gratuïts per a infants de 6 a 12 anys en què podran anar descobrint al món dels diables. Organitza Dracs i Diables de la Sagrera. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, taller de danses per nens i nenes de totes les edats, aquest divendres a les 6 de la tarda. El preu és gratuït, el lloc Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero, a càrrec de l'Esqueix Cooperativa. La companyia d'espectacles, el Patapuf, no, el Patatuf, us presenta un taller de danses tradicionals que combina l'aprenentatge amb la diversió, per a nens i nenes de totes les edats. Organitza Biblioteca Trinitat Vella, Josep Barbero. Molt bé, doncs nosaltres marxem gràcies al Francisco Miguel i gràcies a l'Angi i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda, adeu -seu.